O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي Butun borliqni yaratgan va barcha mulkning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa o'zi bilganicha hamd va sanolar bo'lsin. U zot rahimli va mehribondir. U zot buyuk va hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir. u zot hidoyat qilgan bandasini hech kim adashtira olmaydi va albatta o'zi adashtirib qo'ygan bandasini hech kim hidoyat qila olmaydi. Bizni hayoti dunyoga yuborib, o'zining to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan va mu'minlar orasida ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan qilib qo'ygan buyuk Robbimizga cheksiz shukronalar bo'lsin deymiz. Va hayotimizni uning yo'lida xizmat qilishga bag'ishlaymiz. payg'ambarlar peshvosi bo'lgan va qiyomatgacha yashab o'tadigan mu'minlarga rahnamo bo'lib o'tgan Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning ahli oilasiga, ashablariga va u zotga ergashgan jamiki mu'minlarga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zining ashoblariga qolaversa butun ummatga yetarli ta'lim tarbiya berib saodat yo'lini ko'rsatib ketdilar. Biz mu'minlar u zotni nabiy va rasul deb bilamiz va umrimizning so'ngigacha u zotga taqlid qilishga harakat qilamiz. Oxiratda esa u zot bilan birga bo'lishni Robbimizdan so'rab duo qilamiz. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli islom, ahli tavhid birodarlar. Alloh yo'lda xizmat qilib yurgan mu'minlar va mu'minalar. Yangi tong ya'ni juma ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Ushbu kunni Robbimiz siz va bizga barokatli qilib bersin. Din uchun qilayotgan xizmatlarimizni o'zi dargohida qabul etsin va har bir sa'y harakatimizning natijasini xayrli bo'lishini nasib etsin. Alloh azza va jalla butun bu islom ummatining birligini va g'alabasini tezlashtirsin. Assalomu alaykum, iymon halovatini topgan va ana shu iymon halovati ortidan chopgan birodarlar u opa singillar erta tongdan yana sizlar bilan havo to'lqinlari orqali iymonlashishga muvaffaq bo'lgan ekanmiz alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin deymiz bugun yana yangi islomiy mavzular bilan xonadoningiz mehmonimiz dastur davomida sizlarning qalbingiz nurafshon bo'lishiga sababchi bo'lsak bag'oyat shod bo'lamiz zayd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kimki Alloh yoldagi g'azot qiluvchi kishini jihozlasa, dar haqiqat g'azot qilibdi. Va kimki g'azot qiluvchi kishining orqasida uning ahliga yaxshilik bilan ehtiyojlariga yordam berib qolsa, dar haqiqat g'azot qilibdi. Muttafaqun alayh. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aslam qabilasidan bir yigit: "Yo Rasululloh, Men jang qilishni xohlayman, lekin buning uchun jihozlarim yo'q dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam falonchining oldiga borgan. Chunki u g'azot uchun jihozlangan edi, kasal bo'lib qoldi, dedilar. Yigit uning oldiga bordi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga salom yo'lladilar va g'azot uchun jihozlangan narsalaringni menga berishingni aytdilar, dedi.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 Kunlar o'tib borardi. Islom davlatining poydevori mustahkamlanib borardi. Uyg'ur birodarlarimizdan Alloh yo'lida ribatda turish Makka, Madina va Baytul Muqaddasda turgandimi afzal? Hatto Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan edi. Jihod maydoniga shoshilinglar. Hattoinki Amerika katta-katta mulozimlari o'zi aytayaptiki, bugungi kunda qattiq zarba yeganligini. Ya'ni bugun kofirlarni orqasidan quviydigan payt kelgan. Sion bitiklarining davomi. Mana misol uchun BBC Ozodlik, Amerika ovozi kabi olamiy radiolarning eshittirishlarini bir kuzatib boring-a. Zoya ketgan qurbonliklar. Karzay aldanibdi. Karzay xiyonatga uchrabdi. Karzay navbatdagi prezident saylovi oldidan endi haqiqatni tushunib yetibdi. shuningdek mintaqa va jahon xabarlari abu luboba roziyallohu anhu agar mening oldimga kelganida albatta uning haqqiga istig'for aytgan bo'lardim muhammad rasululloh hijratdan ikki yil oldin yasrib mushriklardan bo'lgan hojilar karvoni haj qilish uchun Makka tarafga yo'lga chiqdilar. Mana shu mushrik karvoni ichida islom dinini qabul qilgan 70 ta erkak va 2 ayol bor edi. Ular ham Makka tarafga yo'l olgan edilar. Nafslar o'z mustahkam dinlarining sohibi ulug' payg'ambarlari bilan uchrashish ishtiyoqida. Ko'zlar payg'ambarni ko'rish baxtiga muyassar bo'lishidan oldin unga iymon keltirib bo'lgan. Makkaga kelishlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tashriq kunlarining ikkinchisida maxfiy ravishda ko'rishishga va'dalashishdi. Ko'rishish joyi Minodagi birinchi tosh otiladigan joy bo'ldi. Vaqti esa Quraysh bilib qolmasligi uchun kechaning oxirgi 3 dan birida. Kecha go'yo parda misol dunyo uyquda, lekin mu'minlarning qalbi uyg'oq. Qurayshning ko'zidan yiroqda ansorlardan bo'lgan peshqadam mo'minlar payg'ambarlarini ko'rishish baxtiga muyassar bo'ldilar. Xuddi ana shu yerda ular payg'ambarga qo'llarini cho'zib, "Ya Rasululloh, siz bilan bay'atlashamiz. Biz jangari va qurolli xalqmiz. Bizga bu ajdodlarimizdan meros qolgan" deb aytishdi. So'ng ular o'zlari, ayollari va bola chaqalarini qanday himoya qilishsa, shunday payg'ambarni ham himoya qilishga va payg'ambar va sahobalari o'zlarining oldilariga ko'chib borishiga bay'at berishdi. Bay'at beruvchilarning ichida Abu Luboba Rifoa ibn Munzir ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bay'at bergan mu'minlarning kattalaridan 12 kishini ixtiyor etib, ular ustiga boshliq qilib qo'ydilar. Shu boshliqlar jumlasidan Abu Luboba al-Ansoridir. Abu Luboba mo'min guruh bilan birga Alloh o'z fazlidan ularga bergan ne'matidan xursand bo'lib, payg'ambar bilan o'tirish baxtiga muyassar bo'lgan holda va bay'at shartlariga vafo qilishga azmu qaror qilgan holda Yasribga qaytdi. Yasribdagi mu'minlar Rasulullah sallallahu aleyhi va sallam va muhojirlar jamoatini kutib olishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Alloh taolo o'z payg'ambariga hijrat qilishga izin berdi. Rasulullah sallallahu aleyhi va sallam do'stlari va sohiblari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga Madinaga qarab yo'l olishdi. Rasulullah sallallahu aleyhi va sallam Yasrib ostonasiga yetib kelganlarida Madina buyuk mehmon ulug' payg'ambar Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamni kutib olish va olqishlash uchun chiqib kelishdi. Abu Luboba esa mana shu istiqbol qilib oluvchilar jamoati ichida edi. Kunlar o'tib borardi. Islom davlatining poydevori mustahkamlanib borardi. Alloh o'z payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga jihad qilish iznini berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Badrda mushriklar bilan yo'liqishga azm qaror qildilar. Musulmonlar lashkari o'z dushmani va Allohning dushmani yo'liqish uchun Madinadan chiqqanida Abu Luboba radhiyallohu anhu mana shu lashkarning ichida edi. Abu Luboba radhiyallohu anhuning qalbi jihodga bo'lgan shavq va shahodatga bo'lgan orzuga to'lgan edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni yo'ldan qaytarib Madinaga o'z o'rinlariga qoldirdilar va qaytishiga buyruq berdilar. Abu Luboba radhiyallohu anhu buyruqqa itoat qildi. Abu Luboba o'z nafsidagi g'am qayg'u va qalbidagi hasrat bilan orqaga qaytdi. nima ham qila olardi Abu Luboba? Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurdilar. Rasulullohning buyruqlari rad qilinmaydi. Rasul Karim sallallohu alayhi va sallam Abu Lubobaning hayolidan kechayotgan qarama-qarshi his-tuyg'ularni sezdilar. Madinada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bosarlari bo'lib turishlik tengsiz sharaf. Jihod savobidan mahrum bo'lish esa tengsiz ziyon va talofat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni tinchlantirib, unga g'animatdan ulush ajratdilar va ajr savob va'da qildilar. Shunday qilib, Abu Luboba radhiyallohu anhu Badrda qatnashgandek bo'ldi. Abu Luboba radhiyallohu anhu Robbisiga ixlos ila payg'ambariga bergan bay'atiga vafo qilgan holida qoldi. Lekin Banu Qurayza g'azoti vaqti kelganda tasodifan uning oti 100 tuban holda yiqildi. va qattiq xatoga yo'l qo'ydi. Bu xato o'zidan sodir bo'ladi deb o'ylamagan edi. Bu voqea shunday bo'lib o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xandaq g'azotidan keyin Banu Qurayzaga ahdlarini buzganlari, o'zotga xiyonat qilganlari va musulmonlarni aldaganlarning jazosini berib qo'yish uchun yo'l oldilar. Bani Qurayzaning qalalarini hamma tomondan bo'yniga zanjirni o'ragandek o'rab keldilar. muhosara qattiqlashgach, Yahudiylar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taslim bo'lish uchun muzokara olib borishni xabarini yetkazib, o'zlari uchun ba'zi shartlarni shart qilib qo'yishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularning bironta shartini qabul qilmadilar va nima bo'lganda ham ularga o'zlarining hukmlariga tushishlikka hukm berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Qurayzadagi erkaklardan iborat jangchilarni qatl qilishga hukm qilgan edilar, lekin ular buni bilmasdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ular elchi jo'natib, bizlarga Abu Lubobani jo'nating, u bilan maslahat qilaylik deb aytishdi. Jahiliyat paytida ular bilan Abu Luboba qavmining orasida o'zaro ahdlashuv va do'stlik rishtalari bor edi. Abu Luboba ular oldiga kelganda, uning atrofini ayollar va bolalar yig'i-sig'i qilgan holda o'rab olishdi. Bani Qurayza erkaklari undan so'ray boshlashdi. "Ey Abu Luboba, nima deysiz? Muhammadning hukmiga bosh egib tushsakmikin?" deb so'rashdi. U "Ha" dedi va qo'li bilan bo'g'zini ko'rsatib, Rasululloh ularni so'yishlikka hukm qilganlariga ishora qildi. Abu Luboba aytadi: "Allohga qasam, ikki oyog'im o'rnidan jilmay turib, Alloh va uning rasuliga xiyonat qilganimni anglab, nima qilishni bilmay qoldim. Allohning g'azabidan qanday qutulishni bilmay qoldim. Abu Luboba o'sha zahoti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bormay uyiga qarab yo'l oldi. Temir zanjir hozirlatib, o'zini tik turgan holda masjid ustunlaridan biriga bog'latirdi. So'ng Allohga qasamki, Alloh mening tavbamni qabul qilmaguncha o'zimni yechmayman, na ovqat tatiyman va na ichimlik yoki shu holimda o'lib ketaman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam uni bu holatda ko'rib, uning qilgan ishidan xabar topgach, agar oldimga kelganida unga istig'for aytgan bo'lardim. Endi modomiki shunday qilgan ekan, to Alloh uning tavbasini qabul qilmagunicha men uni bo'shatib yubora olmayman dedilar. Abu Luboba shu holatda bir necha kun qolib ketdi. Hatto uning jismi zaiflashib, mutlaqo kuchdan qoldi va madori quridi. Kullar o'tgan sari Abu Lubobaning quloqlari yaxshi eshitmay, ko'zlari yaxshi ko'rmay xiralashib qoldi. Uning qizchasi qattiq yig'lagan holda otasini har namoz uchun yechib qo'yar, namozdan so'ng yana qaytib bog'lab qo'yardi. Abu Luboba 7-kechaning sahar vaqtida osmondan shodlik xabari kelgunga qadar 6 kecha-yu kunduz masjid ustuniga bog'langan ko'yi qolib ketdi. Ummu Salama radhiyallohu anha bu voqeaning guvohi bo'ldilar. Ummu Salama radhiyallohu anha o'zlari hikoya qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahar vaqtida kulayotganlarini eshitib qoldim. Men: "Ey Rasululloh, nima sababdan kulyapsiz?" dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh Abu Lubobaning tavbasini qabul qildi." Men unga bu xush xabarni yetkazaymi dedim. Rasululloh sallallohu alayhi sallam mayli agar istasang dedilar. Ummu Salama radhiyallohu anha hujra eshigining oldida turib, "Ey Abu Luboba, bashoratlan, Alloh tavbangni qabul qildi" deb aytdilar. Bu ish Nabiy sallallohu alayhi sallamning ayollariga hijob farz bo'lishidan ilgari bo'lgan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha aytadilar: Shunda odamlar uni yechish uchun gurra qo'zg'aldilar. Abu Luboba Yo'q, Allohga qasamki, to'inki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yechmagunlarcha hech kim yechmasin, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam subh namoziga chiqib kela turib, uni yechib qo'ydilar. Tavbasi qabul qilingan Abu Lubobaning xursandchiligini hech kim o'lchay olmasa kerak. Yoki Nabi sallallohu alayhi va sallamning roziliklari sababli yuzaga kelgan uning xursandchiligini hech kim tasavvurga ham sig'dira olmasa kerak. o'sha kundan beri Alloh azza va jalla nozil qilgan ushbu oyatni o'qib yuradigan bo'ldi. Istaizu billah va akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan solihan va axara sayyan asallohu an yatuba alayhim innalloha ghafurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, gunohlarini e'tirof qilurlar. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Allah ularinin tavbalarini qabul qilsa ajabmas. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Qay vaqt Abu Luboba ushbu oyatni tilovat qilsa, tavbasini Alloh qabul qilganidan xursand bo'lib, ko'zidan yoshlar oqadi. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida tinglagan kechki dasturlarimizni bir yodimizga olamiz. avliyoha shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ahli sunna val jamoani boshi yo'q imomi yo'q bu maqsad qalbimizda bo'lishi kerak Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topdilar. Musulmonlarni birinchi qilgan ishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni defin qilish emas, balki halife xalifa tayinlab olish. Abu Bakr Siddiqni o'zlariga xalifa tanlab olishdi. 3 kungacha Rasululloh sallallohu alayhi cesadları jasadlari qabrga qo'yilmadi. Toyinki o'zlariga bir xalifa tanlab olishdi. Bunchalik muhim. Ana qarib 100 yil yaptı bizning halifemiz yok, xilofat davlatimiz yok. kofirlar istagan ishini qiladi. Birinchi qiblamizni 1948-yil Falastin yahudilar bosib oldi. Undan avval islomiy xilofat yo'qotdilar. Islomiy xilofat borlik vaqtida bular bu jur'atni qilmagan. Islomiy xilofat yiqitildi. Birinchi Isroil davlati qurildi. yakshanba Jurnalni nomni ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni ko'p sonli alloma ibn Qayyim rahmatullohi alayh zadul maad nomli kitobida jihod Makkai Mukarramada mamnu ekanligi, so'ng hijrat paytida ruxsat etilganligi, keyin kim birinchi jang boshlagan bo'lsa, ularga qarshi jihod qilish buyurilganligi, oxirida esa umuman barcha mushriklarga qarshi jang qilishga buyruq berilganligini ta'kidlab aytadilar. Ibn Obidin deydilar. Shuni yaxshi bilingki, jangga bo'lgan buyruq tartib bilan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh yo'lida g'azot qiluvchi jamoa g'animat olib, sog' salomat qaytib kelsa, demak ularga ajrning 3 dan 2 qismi naqd qilib berilibdi. Muvaffaqiyatsizlikka uchrab, xavf xatarda qolib, ko'p musibat yetib qaytib kelgan g'azot qiluvchi qo'shinning ajri esa mukammal qilib beriladi. Ishidan kirganda o'nta chap tomonda o'ngta o'ng tomonda xonalar bor vokzalchik deydi o'sha yerga bitta kichkina xonaga yuzga yaqin odam chiqadiki hatto tikka turib o'tirishingizga ham joy qolmaydi shunaqangi qisilinch zinch ana endi bularni ichida sigaret chekadigani borku bitta sigaret cheksa ellikta sigaretni bir chekishlaydi tutab ketadi bo'ynagi namoz yoki boshqa narsaningni qo'yaverasan tik holatda dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon ularni pulini o'g'irlaydigan bo'lsa yoki o'zi bilan billa aralashib turganlarni biror narsasini o'g'irlasa mana shu joy qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar agar o'sha olingan narsa haloj qilinadigan bo'lsa, uni yo'q qilinadigan bo'lsa, uni qiymatini to'lashlikka majbur qilinadi haqdoriga va uni 1.5 oydan 3 oygacha qamoqqa tashlanadi deyiladi. Demak, bitta jinoyat o'g'irlik jinoyati, lekin shu jinoyatni agar lashkardan sodir bo'ladigan bo'lsa, ularga boshqa jazo, ya'ni Alloh subhanahu va taolo qo'lini kesinglar desa, uni o'rniga uni qamashlikni o'zlari yaravo ko'rishgan, shuni qo'llashadi va boshqa zaif odam bo'ladigan bo'lsa, tashqarida agar o'g'irlaydigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, xususan Bangladeshli, Hindistonli, Pokistonli yoki Afg'onistonli bo'ladigan bo'lsa, uni albatta qo'lini kesiladi, hattoki unga Alloh va rasuliga qarshi jang qilganlar hukmini ham unga ijro qilinadi. seyshanba unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur yechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur bu davrga kelib ruslar muloyim siyosat boshladilar turkistonning har tomonida sulh siyosatini qo'lladilar ulamolarning ko'ngli olindi ularning vositasi bilan sekin asta qo'rboshilar bilan yakka yakka sulh muzokaralari boshlandi. Nima sababdan va qaysi niyat bilan bo'lsin, ulamolardan ba'zilari mujohidlarni hukumat bilan yarashib ittifoq bo'lishiga tarafdor bo'ldilar. Ba'zi qo'rboshlar ulamoning so'ziga ishondi. Qizil ruslar bilan yarashib shaharga kirdilar. Go'yoki hukumatning ma'muri sifati bilan shahar ichida joylashdilar. Bu kommunist ruslar bo'lsa, arg'amchini uzun tashlab, ularni o'zlarining Nauzu billah qizil jannatiga solib, namuna qilib yaxshi boqdida, qolgan boshqalarga to'r tashladi. Chorshanba Andola, andola, andola Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahabilar Makkada kofirlarning va mushriklarning zulmlari va ta'ziblari kuchayib ketgan paytda Sahabilar avvalan Habashistonga hijrat qilganlar edi. Keyin Madinaga Alloh taolo hijrat qilishga ijozat bergan edi va sahabilar sekin-sekin Madinaga hijratga boshlagan edilar. Toki Makka da erkaklardan Peygamber sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abu Bakr va Hazrati Ali qolgan edi. Va Alloh taolo payg'ambarga sallallohu alayhi va sallamga shu oyati karma bilan hicrete çıkmasdan aldın şu dua bilen dua edişlerini buyruk kıldı. Estağfirullah. Ve kul Rabbi edhilni mudhala sidqi ve ahricni muhraca sidqi ve cealni min ledunke sultanen nasira. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli alloma qozi ibn rushd ulamolar o'rtasida ittifoq qilingan mana bu masalani keltiradi. Jihod farzi aynga aylanganda farzi ayn bo'lgan hajga borishdan kuchli bo'ladi. Chunki farz ayn bo'lgan jihod darhol bajarilishi lozim. Ammo farz ayn bo'lgan haj esa orqaga surilishi va kechiktirilishi ham mumkin. Ey yigitlar, dushmanga qarshi yuzma-yuz boringlar. Ota-onam sizlarga fido bo'lsin. Xuru aynlarni xijolat qilmanglar, chunki birinchi tomchi qoningiz chiqqanda Alloh bu tomchini barcha qilgan xato gunohlaringizga kafforat qiladi. Qilichlar jannat kalitlari ekani menga xabar qilindi. der edi Yazid ibn Shajara radhiyallohu anhu. Abdurazzoq musannaf va Ibn Shayba musannaf kitobidan. o'sha shahid qilgan bitta shahidni evaziga mana shuncha yengilliklar kelganligini o'sha yerda ko'rdim ya'ni chunki o'sha ularni tili bo'yicha vafot topib ketdi o'ldi deydi bir kishini jon berishligi bilan toshtumani nachanligi qochib ketgan ellikdan ziyodi qamalgan va yangi sostav yangi kattalar kelganligi uchun o'sha lahmachi bo'lsin boshqa bo'lsin hammasini xonadan olib ketib qamoqxonalarga o'zlarini qattiq rejim bo'yicha ularni jo'natgan ekan mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari قول ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد inshaalloh hozir ixlos darsini davomlashtiramiz bilsam agar amallarni avzili jihodidu rahli zalol va kufri ang suyumlik ibodatdur rabbimga rivoyat qilib muhaddislar haqqimga abu hurayra roziyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilinadi ey ollohning elchisi fazilat va savobda Alloh yo'lidagi jihodga qaysi amal barobar keladi deb so'raldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi: Sizlar uningga qodir bo'la olmaysizlar. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan 2 yoki 3 qatim qayta so'radi. Buning hammasida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizlar uningga qodir bo'la olmaysizlar deydi. Uningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi: Allohning yo'lida jihad qilguchining sifati tarik etmasdan kunduzi ro'za tutquchi, bo'shashmasdan kechasi Allohning oyatlarini o'qib, itoatmanlik bilan qiyamda turg'uchining holiga o'xshashdir, toki Alloh yo'lidagi mujohid jihoddan qaytqonga qadar. Buxoriy va Muslim rivoyati. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimulloh mundaq deydi: Shubhasizki jihod farz haj va haj umradanmi afzal. Shundaqla boshqa masjidlarda o'qigan 100 ming rakat namozga barobar keladigan Masjidi Haramda ibodat qilishdanmi afzal. Bu nuqtani Alloh taolaning buni so'zi isbotlaydi. Suratut Tavba. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haramni avod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Bu oyatning tafsiri va tush sababi to'g'risida Imom Muslim Noman ibn Bashirdan rivoyat qilgan bir hadis bor. Sahobalar qaysi amalning afzal ekanligi to'g'risida ixtiloflashib qolgan chaqda bu oyat nozil bo'lib, ularni o'ttirsida hukm qilgan edi. Ibn Taymiya rahimulloh yana bir o'rinda mundaq degan edi. Shuningdek, men biladigan olimlar shunga ittifoq kelganki, nafla ibodatlarning ichida jihad qilishdimi afzalroq amal yo'q. U hajdimi afzal, nafla ro'zadimi afzal va nafla namozdimi afzal. Alloh yo'lida ribatda turish Makka, Madina va Baytul Muqaddasda turgandimi afzal. Hatta Abu Hurayra radhiyallahu anhu mundaq degan edi. Mening bir kecha Alloh yo'lida ribotda turishim menga Qadr kechisini Hajrul Aswadning yanada topqinimdimi suyumlikrak. Bu hadisni ahli hadis rivoyat qilgan va sahih deb bahor bergan. U bir kecha ribotda turishni eng afzal zamin va eng afzal kechada ibodat qilishdan ortiq ko'rdi. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning sahobalari bir necha maqsadlarning vajidan Makkada yashamasdan Madinada yashaydi. O maqsadlarning biri ular Madinada ribatda turadi. Chunki ribat degan uni dushman qo'rqitadigan, u dushmanni qo'rqitadigan joyda turishdir. Kimki undaq joyda dushmanni mudofilish niyati bilan tursa, u ribatda turg'uchidir. Amallar niyatga bog'liq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bir kun Alloh yo'lida ribatda turish, ya'ni jihodni kutib tayyor turish unundan boshqa joylardagi ming kundimi yaxshiroqdir. Bilsam agar amallarni avzili, jihodi ahli zalol va kufri. Ang suyumlik ibodatdir Rabbimga. rivoyat qilib muhaddislar haqqimga ishning beshi islom namoz to'riki ancho qisi jihod allar ko'riki tayyorlangan manazirlar jannatda ahli uchun dal yuzdurki albatta Sahih Muslimda Salmon roziyallohu anhudan dan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sallam mundaq degan: "Bir kecha kunduz olloh yo'lida ribatda turish, ya'ni jihodni kutib tayyor turish, bir oy kunduzi roza tutgan va kechasi qiyomda turganda yaxshi. Kimki ribatda turgan holatda o'lib ketsa, uningga jannatdan bo'lgan rizqi davomlashib turadi." qabridagi azob va savol so'roqlardan amin bo'ladi. Ya'ni munkar nakirdan amin bo'ladi. Ribat to'g'risidagi fazilat mushundoq bo'lsa, jihadning fazilati qanday bo'lmoqchi? Imom Ahmad mundaq degan: Biz yaxshilikning darvozalaridan Allohning yo'lidagi jihoddan afzalragini bilmaymiz. Fazli ibn Ziyod mundaq degan: Men g'azotning ishi zikr qilinganda Imom Ahmadning yig'lab turib mundaq deganligini anglagan edim. Yaxshi amallarning ichida uni ya'ni jihoddan afzalroq amal yo'q. Yana Imom Ahmaddan boshqalar rivoyat qilib mundoq degan: Dushman bilan uchrashishga hech qanday bir narsa barobar kelmaydi. Jangga bevosita o'zi qatnashish amallarning eng afzali. Dushman bilan jang qiladigan odamlar ular islomni va musulmonlarning hurmatini qo'g'daydigan kishilardir. Qaysi bir amal uningdan afzal? Vaholanki, kishilar xotirjam, ular qo'rqqan holatda o'zlarining jonlarini bergan tursa. Chunki jihad jon va molni berishdir. Uning foydasi musulmonlarga, ularning kichiki va cho'ngi, kuchliki va ojizi, er va ayollarning hammasiga umumiy bo'ladi. Jihatdan boshqa amal foyda va xatar uningga barobar kelmaydi. Shuning uchun jihatga uning fazilati va ajridimi hech qanday amal barobar emas. bo'lmas albatta yuzga yaqin dalil kelgan qur'onda ijobat qil qolma hargiz isyonda o'xshash emas turg'anlar o'zrisiz ya qochquchi chaqirilganda iznisiz ya ro'zador ibodatkor kunlarda tang emas yo namoz kalır tünlerde Bende artık sözləşkə hiç imkansız Təslim bolğay dəlillərgə gumansız Davam etgəy cihad ta ki kıyamet Lazım tutqın buraz büyük ibadet Yetişib al karvanığa cihadnı Dervazesi ecir bilen nicatını Tutsam mısın seni kuruk bahane Ya batıllar İslam gıyat bigane Ene kayifet yolledi Abdullah Cevap vergin Füzeyl deyk bul aga Hozir so'z navbatini shahid birodarimiz Hasan Maqsumga beramiz. Turkiston o'g'lonlari din islom yo'lboslari jihad uchun atlangan Allohning tulporlari Turkiston bil alamin va salatu vassalatu salamu ala rasulina va sayyidina al-amin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh shu yuzdan ishbat nomuslari buzilib ketib qolgan och singil qarindoshlarimiz hadillarimizni alloh islom yo'lida mustahkam qilsin shu bolalari qomilib hibslarga kirib tomoqlarni ovqatlarini ilib borsa turmaning oldida hibslarni oldida omma qaytirib yig'zor qoqshayotgan bir necha onalarning ovozlarini biz anglab turyapmiz alloh shu onalarga ham sabri ato qilsin va oxiratda alloh taolo jannat ato qilsin Shuning bilan birga mana biz xotirjam yashagan bo'lsak, bir nechta qarindoshlarimiz islom jihadini davomlashtirib turib etibdi. Shu birodarlarimizni ham Alloh taolo sabit qadam va mustahkam qilsin. Va shularning orqa safidan bizlarga ta'minot va ularga yordam yuborishga Alloh bizlarga sahih ra va yo'l muyassar qilib bizga janob Alloh taolo. Shuning bilan birga davomliq amirlarimizning haqida duo qilib turishlarini iltimot qilamiz. Amirlarning haqida sobit qadam bo'lish, mustahkam bo'lish, salomat bo'lishi, Qur'oni Karim hadis Rasulullohning yo'lida izib ketmay mustahkam davomliq oqibatga minishi uchun davomliq duo qilish hammamizning majburiyati. Bu yo'l uzun birodarlar. Biz nurg'unligan tajribalarni Afg'oniston tajribasi, u jamoatchilar, u qo'mondonlar, Tojikiston qissasi, Liviya qissasi, Jazoir qissasi, Bosniya harisi qissasi, tamom qissalarning arxivlari bizning oldimizda turibdi. Biz shu arxivlardan, shu tajribalardan foydalanib, biz ikkinchi shu narsalarni sodir qilmaylik, birodarlar. Shu musulmonlarning birligi biz uchun hammadan muhim. jamoatning birligi ostida o'tkazilgan xatolikka yekki turib to'g'ridan topgandan ham afzal birodarlar. Birlik bo'lsa, hamma narsa vujudga chiqadi. Namoz o'qish uchun, iymon bo'lish uchun u odam qiroatni yaxshi o'qisa, tahoratni yaxshi asi bo'lgan bilan, lekin bir islom davlatini qurish uchun jamoat bo'lmasa bo'lmaydi, birodarlar. Mayli buning ichida fasiqlar bo'lsin, mayli fojirlar bo'lsin, uning islomi, iymoni, Xudoni e'tirof qiladigan ixlosi bo'ladigan, uning fasiq, fojirligidan qat'i nazar, u bizning qarindoshlarimiz, u bizning birodarlarimiz, ahli sunna va jamoa e'tiqodi bo'yicha biz jihadimizni davomlashtirishimiz kerak, birodarlar. Alloh hammamizni bu buyuk yo'lga muyassar qilsin. Alloh hammamizning qalbimizni, tilimizni, ameliyitimizni, ana shu o'zimiz bergan vadilaga. Hurmatli radio anglag'uchi birodarlar, bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz. Kilerki cümlede uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. g'oyasi qilmoqda Qur'onni ali Endi muxlislarimiz bizga internet orqali yuborgan she'rlardan o'qib beramiz. Quloq soling do'stlarim, nidoim bor sizlarga. Yaramas kommunistlar o'rgatdilar bizlarga sajda qilib Leninga bayroqlarini o'pmoqqa, maktab nobakorlarni, ajdodlarni so'kmoqqa. Allohning izni ila urislardan qutuldik. Sinov uchun do'stlarim Firavinga tutildik. Hokimiyatga keldilar bir qancha vahshiy botil. Ularga boshliq bo'ldi Karimov degan qotil. Singillarni hijobin olmoqchi bo'ldi tortib, erkaklarni qamadi, zulmi kundan kun ortib, birodarlar kofirga sira bo'yin bermadi, sotib olmoqqa sochgan tillosini termadi. Namozxonlarni tutib, qamoqlarni to'ldirdi. Alamiga chidolmay ortig'ini o'ldirdi. Dinini saqlamoqqa ko'plar hijrat qildilar. Hijrat Rasulullohning sunnati deb bildilar. Yana bir birodarimiz nafs va inson o'rtasidagi aytishuvni she'r uslubida yozib yuborgan ekanlar. Qiziq aka, bunaqa she'rlar hech kelmagan edi. Bunaqasini birinchi bor ko'rishim. Muhlislarimiz ham bunaqa she'rlarni uncha ham eshitmagan bo'lsa kerak keling hozir shuni o'qib beraylik ha shoir aka nima uchun bunaqa nafs va inson deb keltirilgan bu she'rda shunday misol keltirilganki inson va nafs o'rtasidagi tortishuv oxirida yaxshilik bilan tugaganini yozma tariqasida keltirilgan boshlaymiz unda mana senga kerak bo'lsa taxt yo'q kerakmas islomim bor men uchun bu baxt balki senga kerakdir boylik qanoatla holim chiroylik undan ko'ra sen o'ynab kulgin qiyomat bor sen hayo qilgin bu dunyo besh kunlik bilgin haqni aytgin sen taqvo qilgin balki senga yoqar kayf safo halolga xo'p qolgani jafo sharoblar bor mast bo'lib ko'rgin uni qo'y iymon lazzatini tuygin ko'zingni och dunyo makrdir makrlarga to'siq zikrdir ahmoqsan sen hayoting g'urbat yo'q umidim abadiy jannat men nafsingman yengildim senga kel haq yo'lda yordam ber menga roziman xo'p iymon shartlarin bildir maxluq borki robbiga quldir qullik qanday bo'ladi aytgin amriga yur munkardan qaytgin gunohlarim kecharmi qahhor u mehribon rahimli g'affor guvoh bo'l men burildim haqqa nafratim bor endi nohaqqa haq yo'lingda yordam berurman hamisha haq yo'lda yururman mashaalloh juda ajoyib yozdilar alloh rozi bo'lsin ijodlariga ijod qo'shilsin yana shu kabi qobiliyati bor birodarlarimizdan she'rlarni kutib qolamiz hozir esa navbatni ustoz muhsin akaga beramiz حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام قد حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام فاليوم قد حان الفدا فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعام فاليوم قد حان الفدا فدا فاثأر لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العدا فالأسد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والأعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أستعيذ بالله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبو آيات oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilyaptiki, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu." Bilinglarki, bu hayoti dunyo faqat bir nafaslik o'yin kulgidir. Va lahvu va zinatu va tafahurun baynakum. Va bu dunyo bir zebu zinatdir. Va tafahurun baynakum va o'rtalaringizda maqtanishlikdir. fil في الأموال والأولاد mollarni va farzandlarni ko'paytirishlikdir. Kamathali g'oyfin a'jabal kuffara nabatuhu. Alloh subhanahu va taolo mana bu o'rinda mana bu o'tkinchi dunyoni bir o'simlikka o'xshatdi. Kamathali g'oyfin a'jabal kuffara nabatuhu. U xuddi bir yomg'irga o'xsharki, uning yog'ishi sababli unib chiqqan uning o'simliklari kofirlarni ajablantirar. Summa yahiju mana bu o'simliklarki bir kun kelib u so'laydi. Fatarahu musfaron bas uni sarg'aygan holatda ko'rasiz. thumma yakunu hutama mana bu o'simlikki bir kun kelib u cho'pga aylanib qoladi. Mana bu dunyoning misoli ham xuddi shundayki bir kun kelib bu foniy dunyo tugaydi. Oyatning davomida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki va fil oxirati azabun shadid kimiki Allah subhanahu va taologa itoat qilmasa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ortidan ergashmasa va fil ahirati azabun shadid oxiratda esa qattiq azob bordir. Va kimiki Allah subhanahu va taologa itaat qilib, ibodat qilib o'tadigan bo'lsa, va mag'firatun minallohi va ridvan va Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'ladigan mag'firat bordir va Allohning unday kishilarga roziligi bordir. Va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur. Bu hayoti dunyo esa aldaguvchi matodir. Imom Buxoriydan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: mawdhi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. sizlardan biringizga beriladigan jannatdagi bir qamchi miqdorichalik joy dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Va g'advatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun ad dunya va ma fiha. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida tushlikkacha yurishlik, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida tushlikkacha xizmat qilishlik yoki tushlikdan kechgacha Alloh taoloning yo'lida yurishlik xayrun minad dunya va ma fiha. Dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Va himaru jariyatin min ahlil jannati xayrun minad dunya va ma fiha. Jannat ahlidan bo'lgan bir joriya ayolning boshidagi ro'moli dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. boshqa bir o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallohi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiron shurbata Agar Allohning nazdida dunyoning pashsha qanoticha qadri bo'lganda edi, kofir bo'lgan kimsalarga Alloh taolo bir qatra miqdoricha ham suv bermagan bo'lardi dedilar. Mana bu dunyoni qadri yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Razzoq bo'lgan zotki, mu'min kofirga Alloh taolo rizqini bekamu ko'z qilib berib qo'ygan. Ya'ni bu dunyoni qadri qiymati bo'lmagan narsani orqasidan yuguriladi va u esa insondan qochadi. Bugun musulmonlarni boshiga tushgan bir balo bor. U ham bo'lsa hubbud dunyo va karohiyatul maut. dunyoni yaxshi ko'rishlik, o'limni yomon ko'rishlik. Musulmon ummatini pastga cho'ktirib kelyapgan narsa mana shu. Alhamdulillah Afg'onistonda bo'lsin, Pokistonda bo'lsin, kufr askarlari qattiq zarba yeyapti. Alhamdulillah Afg'onistondan bugungi kunda chiqib ketyapti. Hattoyinki Amerika katta-katta mulozimlari o'zi ki, bugungi kunda qattiq zarba yeganligini, ya'ni bugun kofirlarni orqasidan quvidigan payt kelgan. Bizga qo'rqoqlik yarashmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, erkak kishining eng yomon sifati bu xotirjamligi dedilar. Baxilligi dedilar va qattiq qo'rqoqligi dedilar. Chunki bu narsalar xotirjamlik, baxillik, qo'rqoqlik insonni halokatga tortadi. Insonni jahannam tarafga sudrab keladi. Miqdod ibn Asvat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chavandozlaridan edilar. Bu kishi Himsda jangga chiqib ketayotganlarida boshqa bir sahobalar tomonidan aytildiki, siz ma'zursiz, uzrliksiz deyishganda Miqdod ibn Asvat aytdilarki, Tavba surasi bunga ko'nmayapti dedilar va quyidagi oyatni tilovat qildilar. Astagfiru billah انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun oyatini o'qidilar. Ey mu'minlar, xoh yengil, xoh og'ir holingizda, ya'ni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham, istasangiz ham, istamasangiz ham Alloh taoloning yo'lidagi jihodga chiqinglar va mol va jonlaringiz bilan Alloh yo'lida jihod qilinglar. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaringiz mana shu o'zlaringiz uchun yaxshidir oyatini tilovat qildilar. Abu Talha radhiyallohu anhu Uhud kunida musulmonlar payg'ambar alayhissalomni tashlab ketganlarida u kishini yonlarida sobit turgan Abu Talha radhiyallohu anhu mana bu kishi aytdilarki meni jihozimni tayyorlanglar dedilar. Shunda o'g'illari tomonidan aytildiki, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida jihad qildingiz, Abu Bakrni davrlarida jihad qildingiz, Umarni davrlarida jihad qildingiz. Endi esa sizni o'rningizga biz jihad qilamiz dedilar. Abu Talha radhiyallohu anhu farzandlarini gaplariga ko'nmadilar. Usmon ibn Affonning davrlarida dengiz jihodiga ketib, u kishi dengizda kemada vafot qiladilar. Shunday yoshlar ulug' sahobiy, u kishi uzrli kishi edi. Va lekin bu kishi ham Allohning rahmatidan umidvor bo'lib, Alloh taoloning yo'lidagi jihodga labbayk deb chiqdilar bu kishi. Umm Harisa payg'ambarimizning huzurlariga keldilar. O'g'illari Harisa haqida so'radilar. O'g'illari Badr kunida bedarak bo'lib ketgandilar. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki: "Ya umma Harisata, innaha jinanun fil jannati va inna ibnaki asabal firdavsal a'la." Ey umma Harisa, albatta jannatlarda bir jannat borki, sizning o'g'lingiz Firdavsul a'loga yetib oldilar dedilar. siyratni hammamiz eshitdik. Zaror ibn Azvar kim bu kishi? Xolid ibn Validning ishonchli jangari qo'mondonlaridan bu kishi Rumga qarshi bo'layotgan janglarda asir tushib qolgandilar. Bir tarafda musulmon lashkarlari, ikkinchi tarafda esa 50 ming atrofida Rum askarlari turgandi. Bir chavandoz Rum askarlarini ichiga kirib, bulardan bir nechtasini qatl qilib, otini o'ynatib yurdi. Shunda Xolid ibn Valid yonlaridagi qo'mondonlardan so'radi, "Kim bu chavandoz?" dedilar. Ya'ni shunchalik g'ayrat bilan chiqib bir nechta kofirlarni qatl qildi, dushmanni bir qo'rquvga solib, dushmanga qarshi kurashayotgan kim bu chavandoz deb o'zlarini yon atrofdagi qo'mondonlardan so'radi. Mana bu chavandozni kimligini bular mana bu yerda sezmadi. Va keyin bilindiki, Xolid ibn Validga o'zlari aytdilarki, men zarorni singlisi Havlaman dedilar. Ummat bugun mana bunday onaxonlarga, ummat bugun mana bunday singillardaqa bo'lgan iymoni bor mujohidlarga bugun ummat muhtoj. Qodusiya jangida saflani orasidan ko'zi ojiz bo'lgan bir kishi sovutini sudrab chiqib kelyapti. Bu kishi Abdullah ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu edilar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsalar, Abdullah ibn Ummu Maktumni Madinaga tashab ketardilar. Bu kishini ko'zlari ojiz edi. Uzrli kishi edilar. Qodusiya kunida ko'zi ojiz bo'lgan Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu ham Allohning rahmatidan umidvor bo'lib sovutini sudirab chiqib keldilar. Va bu kishi esa Qodisiya jangi kuni shahid bo'ladilar. Xullas, Alloh bergan umrdan biz ham unumlik foydalanib olaylik. Biz ustozimiz aytgandek jamoatlarni ko'zi bilan qaramaymiz. Biz Qur'on, sunnat va sirat ko'zi bilan qaraymiz. Uhud kunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Talha radhiyallohu anhu ga o'xshagan, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ga o'xshagan sahobalar bilan yolg'iz qoldilar. Mushriklar har tarafdan kelib u kishini kurak tishlarini sindirishdi, peshonalarini yorishdi. Muborak yuzlarini qip-qizil qonga bo'yashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangni to'xtatmadilar, baraks jangni davom ettirdilar. Ya'ni bizi bugun xafa qiladigan narsa bitta. U ham bo'lsa turmalardan turib muslimalar bugungi kunda xat yozyapti. Ularni nomuslari yaptı. Lol masjidda bo'lsin, Abu bosun. bo'lsin. Ular nido qilyapti. mana bu qilingan nidoga ijobat qilinmaganligi uchun biz xafa bo'lamiz. Pokiston askarlari mana videolarda ko'ryapmiz. Musulmonlarni soqolini shunday ushlab turib yulib olyapti. Musulmonlarni soqolini ushlab turib yulyapti. Mana shunaqa mazlum va mazlumalarni nidolariga labbayk deyilmaganligi uchun biz xafa bo'lamiz. Va biz ham Pokistonga boshlagan jangimizdan afsus chekmaymiz. Bugun Pokistonni ichida alhamdulillah inqilob boshlanib ketgan. Muslima ayollar fidoilik qilyapti. Va ba'zi bir g'ayrati bor imomlar juma kunlarida xutba qilyaptiki, biz ham vatanga jihod keldi. Biz ham jihod qilishimiz kerak degan da'vatlar bugungi kunda imomlar qilyapti alhamdulillah. Va biz birodarlarimizga aytamizki, mana bunday imtihon kunlarida bo'shashmasdan Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi xizmatlarda bardavom bo'laylik va bir-birlarimizga yordam beraylik. Va mana bu yukni hammamiz teng ko'taraylik. Va Alloh subhanahu va taolo mana bu so'zlagan so'zlarimga avvalambor o'zimga va boshqa birodarlarimga amal qilishligimizni nasib qilsin. Subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. ولعالم الكفر اللعين وجنوده المتآمرين أنا أبات لا نلين في الحرب أو أنا نضام وبأننا اسد الشرى فاد سعد والبراء ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام وبأننا أسد الشراح أحفاد سعد والبرى ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام Endi navbatni nashidaga beramiz. Hmm, الله yangi nashida Yangi nashida ham bor, albatta, lekin hozir emas. Hozir Jundulloh xazinasidagi eski nashidalarimizdan birini qo'yamiz va bundan buyog'iga ham davomli ravishda qo'yib boramiz, inshaalloh. bilan jang qilamiz har bir firavnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz tez kunda ular bilan jang qilamiz har bir firavnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz odil haqning quroli bilan tez kunda bu yerni hur qilamiz fasodlangan bu jumla jahonga pok islom nurlarini yoyamiz pok islom nurlarini yoyamiz tez kunda ular bilan jang qilamiz har bir ziravnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz yengilmas qahorning askarimiz taqvo ila unga bo'yin egamiz uning nomi bilan jangga kirib dushmandan qattiq o'ch olamiz dushmandan qattiq o'ch olamiz tez kunda ular bilan jang qilamiz har bir fironni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz dahshatga solguvchi shiddat bilan mazlum xalqlarni ozod qilamiz yo'limizni to'sguvchi har bir mal'unni daryo dengizlariga g'arq qilamiz daryo dengizlariga g'arq qilamiz tez kunda urar bilan jang qilamiz har bir firavnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz tez kunda ular bilan jang qilamiz har bir firavnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz albatta ularni yo'q qilamiz tez kunda ular bilan jang qilamiz har bir fir'avnni xor qilamiz yo'qotilgan huquqni qaytib olamiz albatta ularni yo'q qilamiz endi navbatni mujohid ustoz yahyo hikmatiga beramiz Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Bismillahir Rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. muhtaram mo'min birodarlar 42 suhbat Sion donishmandlari majlislarining bitiklarining oxirgi ko'rib chiqqanimiz kirish qismidagi xoylarning davlatlarini fahshu fasodga ketkazish bilan biz ularni qo'shtirnoq ichida uxlatib qo'yamiz va shu vaqtda ularni yanada uxlatadigan eng kuchli qurollar axborot vositalari daromadlar va iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz degan joyi edi. Shu mavzulardan oxirgi 5 ta suhbatimiz yahudiylarning iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz deganlari haqida bo'ldi. Endi shuning davomida kelgan matnni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Kitoblarining matni. Shunday qilib ular bizga foydali narsalarnigina o'qiydilar va bizdan pul olib turganlari bois bizning manfaatlarimizga quloq tutuvchi bo'ladilar. Bizning sharhimiz Mana nima uchun kerak ekan yahudiylarga dunyodagi axborot vositalarini, daromadlarini va iqtisodini o'z qo'llariga kiritishlari. Bu matndagi ular deganlari bu barcha yahudmas xalqlar, ya'ni juhuddan boshqa butun dunyo. Bizga deganlari esa yahudiylarning o'zlari bo'ladilar. Shunday qilib deganlaridan anglashilyaptiki, haligi azim imkoniyatlar, ya'ni ommaviy axborot vositalari ularniki bo'lib qolgach, endi butun dunyo shu axborotlarining ta'sirida yu vositasida yahudiylarga foyda keltiradigan narsalarnigina o'qiydigan, eshitadigan va tomosha qiladigan bo'ladi. Daromadlar va iqtisod ularniki bo'lganidan esa endi yahudmas xalqlar yahudiylardan pul oladigan bo'lib qolishadida, shunga ko'ra jihudning manfaatlarini yurgizadigan bo'lib qolar ekanlar. Bular Sion donishmandlarining ushbu bitiklarida mo'ljallab qo'ygan rejalari edi. Endi voqelikka nazar solaylik. Ularning bu rejalari amaliy bo'ldimi, bo'lyaptimi? Biz oldingi suhbatlarimizda ko'rdikki, Yahudiylar xoylarning, ya'ni yahudmas xalqlarning, demakki, butun dunyoning davlatlarini mas qiluvchi ichimliklar fohishaxonalar va tomoshaxonalar bularga musiqa eshitish ham kiradi vositasida buzuqliklarga ketkazib bo'ldilar. Mana shunday fahsh fasodga cho'mdirib, aynitib, qo'shtirnoq ichida uxlatib qo'yib, Yahudi g'alamislar dunyoning yetakchi davlatlarining axborot vositalari, daromadlari va iqtisodini o'z qo'llariga olib qo'ydilar. eng qudratli davlatlar Yahudo masonlarniki bo'lganidan keyin jahon axborot vositalari, daromadlari va iqtisodi ham shularniki bo'lib qolganini ham ko'rdik. Endi bor imkoniyatlar yahudiylarniki bo'lganidan keyin tabiiyki ularni o'z foydalariga, manfaatlariga ishlatishlari ham hejam taajjubli hol bo'lmas. Albatta, o'z medialari o'zlariga kerakli narsalarnigina sayraydi. Butun dunyo Yahudidan qarz olib, uning puliga yashaydigan bo'lib qolganidan keyin albatta Yahudning manfaatlarini yurgizishga majbur bo'ladi. Yegan og'iz uyaladi deyishgani shuda. Haqiqatan ham hozirgi dunyoga razm solsangiz, ana shu holni ko'rasiz. Mana misol uchun BBC Ozodlik, Amerika ovozi kabi olamiy radiolarning eshittirishlarini bir kuzatib boring-a. Axborlarning boshida asosan Yaqin Sharq, Isroil arab mojarosi, umuman Isroilga aloqador mavzular hamda Amerika Qo'shma Shtatlari va Britaniya haqidagi xabarlar o'rin olgan bo'ladi. Buni eshitaverib, bu Isroil jahonning markazi, dunyoning kindigi ekanda deb iborasizda beixtiyor. Bo'lmasam, Isroil davlati jahon xaritasida shu qadar kichkinaki nomini yozarga ham joy bo'lmay, bir raqam bilan ko'rsatib qo'yiladi-yu xolos. Bulardan keyin Yevropa ittifoqi o'zining markazi Brussel shahri bilan va bu ittifoqqa a'zo davlatlardan ko'proq Germaniya, Fransiya haqidagi xabarlar o'rnashtiriladi. Yer kurrasining kichikkina qismi bo'lgan bu g'arbiy Yevropa to'g'risida ham bu juda muhim, nufuzli, obro'li mintaqa degan tasavvurot hosil qilinadi. Bu olamiy radiolarda islom dini, madaniyati, tarixi, jihodlari, mujohidlari qahramonlari kabi mavzularga esa o'rin yo'q. Xuddiki bu qadriyatlarning bashariyatga hech ham aloqasi yo'q deku mavjud ham emasdik. Mabodo gapirib qolinganda ham har doim faqat islomni qoralab, pastga urib, nohaq qilib ko'rsatib, yomonlab gapiriladi. Yomonlashlari har vaqt to'g'ridan to'g'ri bo'lmaydi. eshittirishlarni shunday ayyorlik bilan olib boradilarki, oshkora yomonlamayotganday bo'ladilar u, biroq islom haqida tinglovchida albatta salbiy tushuncha ta'sirot qoldiradilar. Televizion axborotlari ham shu tartibda ko'rsatib boriladi. G'arbning eng ko'p sonli matbuotlari o'zlaricha mo'tabar hisoblashadigan ro'znoma majallalari ham asosiy masalalarga baho berishda Yahuda masonlikka foyda beradigan bir xillikda bo'ladilar. Kitoblar u, filmlar u hozirda internetlar ham shu tarzdadir. Nima uchun shunday? Sion bitiklarining bugun biz ko'rib chiqayotgan matnida yozib qo'yibdilar-ku, axborot vositalarini o'z qo'limizga kiritamiz. Shunday qilib, ular bizga foydali narsanigina o'qiydilar deb. Mana shuning uchun endi xalqlarning yahudiylarga foydali narsalarnigina o'qishlari, eshitishlari va ko'rishlari juhudlarga nimaga kerak? Shunga kerakki, odamzod nimani o'qiyversa, eshitaversa va ko'raversa, axiri ana shunday fikrlaydigan va gapiradigan bo'lib qolar ekan. Hozirgi kunimizda buni juda ko'plab ko'rib turgandirmiz. Yahudiylarga ozodlik va demokratiya eng yaxshi qadriyatlar deyilishi kerak bo'ldimi? Endi ularning qo'llaridagi barcha medialari shuni tashviq qilaveradilar. Ko'ribsizki, qanchadir muddatdan so'ng qarib butun insoniyat aynan shunday fikrlaydigan va gapiradigan bo'lib turibdi-da. Yaqinda Afg'onistonda o'tkaziladigan prezidentlik va mahalliy hokimiyat saylovlarini Afg'oniston uchun qo'yishadigan BBC va Ozodlik radiolaridagi saylovlar ozodlikning va demokratiyaning tantanasidir, debon dabdabali musiqalar u ko'tarinki ovozlar bilan kunda-kun qilishayotgan tashviqotlari buning yaqqol namunasidir. Yahudga kerakmi muqaddas jihodni va mujohidni badnom qilish bo'ldi. Demak, ularning medialari ta'sirida ozginadan bo'lak tamomiy insoniyat Alloh buyurgan jihodni terrorchilik, Allohning askari mujohidni terrorchi, ekstremist deb turibdi-da. Juhudga kerakmi? Al-Qoidadan va Usoma bin Ladindan barchani nafratlantirish bo'ldi. Yahudiylarniki bo'lmish dunyo ommaviy axborot vositalari bir ovozdan ularga mag'za va ag'dara beradi-da, ko'ribsizki, yer aholisining ko'pi ulardan nafratlanadigan bo'lib qolishyapti. AQShning Afg'oniston va Iroqni kuch bilan bosib olganini olamiy yahuda masonlikka oppoq qilib ko'rsatish kerakmi? Bo'ldi. Qo'llardagi medialari shu yo'nalishda da natijada Amerikaning istilosi, bosqinchiligi odamlarning nazarida yu tilida zolimlardan xaloskorlik, zulm va bedodlikdan najot deb bo'lib chiqib turaveradi. Bu ishlar naq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu bashorati hadislarida ogohlantirganlaridek bo'lib turganini qarang. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Albatta daccaldan oldin aldov makirlar yillari bo'ladi. U yillarda rostgo'y yolg'onchiga chiqarilib, yolg'onchi rostgo'y sanaladi. Omonatdor xiyonatchiga, xoin esa omonatdorga chiqariladi. U yillarda Ruvaybiza gapiradi dedilar. Imom Ahmad, Abu Ya'lo va Bazzorlar rivoyat qilganlar. Xuddi shu mazmundagi Imom Ibn Moja Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan boshqa bir hadisda mana bu qo'shimcha ham bor. Ruvaybizdan nima so'rashdi sahobalar? Fosiqcha ommaning ishi haqida gapiradi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Biz bugun Ruvaybizani kufr radiolari, ularning ko'pchilik notiqlari, diktorlari va muxbirlari, jurnalistlari timsolida mana ko'rib turmoqdamiz. Albatta, Alloh yana ham biluvchiroqdir. Siyon donishmanlarning ushbu bitiklardagi biz ko'rib chiqayotgan ular bizga foydali narsanigina o'qiydilar degan matnlariga yaqin o'tmishdagi ikki yahudi Darwin va Marksning yozganlari ham kiradi. Charles Darwinning kitobini o'qib, bu insoniyat 100 yildan ko'proq o'zini maymundan tarqagan deb yurdi. Yana bir juhudning Karl Marksning kitoblarini o'qib esa yarim bashariyat uning qo'shtirnoq ichida kommunizm afsonasiga ishonib, yaqingacha ham boshi berk ko'chaga kirib qolgandi. Endi hozirgi dunyoning yahudiylarning manfaatlariga quloq tutuvchi bo'lib qolganining misollaridan ko'pchilik davlatlarning Holokost voqeasiga va Isroil davlatiga Birlashgan Millatlar Tashkilotida tutgan munosabatlarini keltirsak yetarli bo'ladi. Holokost bu Yahud qavmining 2-jahon urushida go'yoki eng ko'p jabr ko'rganliklari masalasidir. Ko'pchilik davlatlar va xalqlar yahudiylarni "Oh, oh, ular mazlum bo'lishgan, bechoralar" deb juhudlarga yon bosib keladilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining majlislarida va umuman xalqaro maydonda Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida dunyoning eng rivojlangan davlatlari Isroilga hech ham qamchin tekizmaydigan qarorlarga ovoz beradilar. Yahud arab mojarosida ham asosan Isroilning yonini oladilar. Yahud davlati imijimida o'zlarining xalqaro qonun qoidalariga xilof ravishda qo'pol buzib 350 ta atom bombalik bo'lib olgan bo'lsa-da, ular uning pishagini pish deb ham qo'ymaslar. Nimaga bunday bo'ladi? Mana Sion protokollarining bugun biz ko'rib chiqayotgan matnida daromadlar va iqtisodni o'z qo'limizga kiritamiz, shunday qilib ular bizdan pul olib turganlari bois bizning manfaatlarimizga quloq tutuvchi bo'ladilar deb bitib qo'yibdilar-ku. Mana shunga biznilloh juhudning manfaatiga boshqa davlatlarning quloq tutib yashashlarining misollarini yana ko'plab keltirishimiz mumkindir. Endi dunyoning yetakchi davlatlari qanday qilib juhuddan qarzga botib, tirikchiliklari olamiy yahudiyatdan olib turadigan pulga bog'lanib qolganini o'tgan suhbatlarimizda ko'rsatgandik. Sion bitiklaridagi keyingi matnni inshaalloh yanagi suhbatimizda ko'rib chiqamiz Va oxiru da'vana anil hamdulillah as-salatu vas-salamu ala rasulillah. Jazakumullohu khayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar. Sen kunning vayron isroil isroil shaytonni qilding qoy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron mana endi yuqorida aytib o'tganimizdek yangi nashidaga navbatni beramiz marhamat so'ralmagan joyga suqulma ravon yo'lda bekor yiqilma Yig'lab o'tsa umr siqilma Jannatda bir kulsang kifoya Yig'lab o'tsa umr siqilma Jannatda bir kulsang kifoya Bitta bo'lar mudom to'g'ri yo'l biroq yo'lak bu dunyoda mo'l odamga bir umr yaxshi bo'l bir kun yomon bo'lsang kifoya odamga bir umr yaxshi bo'l bir kun yomon bo'lsang kifoya qabr tomon borarmiz ketib hamma borar manzila yetib gunohingni e'tirof etib hidoyatda o'lsang kifoya gunohingni e'tirof etib hidoyatda o'lsang kifoya kim hadisni yod olar suyib kitoblarni jam qilar uyib ming tilovat o'rniga kuyib bir bor amal qilsang kifoya Min tilovat o'rniga kuyib bir bor amal qilsang kifoya ezilma xato bo'lmasang yarashmaydi xato qilmasang ayb emaski hunar bilmasang yaratganni bilsang kifoya ayb emaski hunar bilmasang yaratganni bilsang kifoya qo'ya olmasang hech tomon qadam g'amga cho'mib yutmagin alam ikki ko'zing so'qir bo'lsa ham oxiratni ko'rsang kifoya ikki ko'zing so'qir bo'lsa ham oxiratni ko'rsang kifoya so'ralmagan joyga suqilma Ravan yo'lda bekor yiqilma Yig'lab o'tsa umr siqilma Jannatda bir kunsang kifoya Yig'lab o'tsa umr siqilma Jannatda bir sen kifoya Cennette bir külsen kifaye Cennette bir külsen kifaye Zoya ketgan qurbonliklar Dunyo hamjamiyati butun e'tiborini Ukrainaga qaratgan bir paytda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Afg'onistonga ham bir bor boqib qo'yinglar deb chiqish qilib nafaqat kofirlarni, balki musulmonlarni ham zo'r berib o'ziga, aniqrog'i so'ziga qaratdi. Shu paytgacha gapirish san'atini yoki uslubini og'asi Obamadan ruxsat so'rab gapirishga odatlangan Karzay bu safar ham o'sha mashhur ustidagi to'ni va boshida ag'darilgan kemasimon do'ppisi bilan xuddi uyg'onib yoki bir qiziq narsani topib olgandek chiqish qildi. Uning bu nutqi dunyoning turli burchaklariga sochildi va bundan ko'pchilikning og'zi ochildi. Chunki Karzay shu paytgacha jaraq-jaraq pullar berib kelgan kimsan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamani yomon, yolg'onchi, xoin deb yubordi. Sodda afg'on xalqlaridan ba'zilari ehe, ha yaramas Obama deb yuborgan bo'lsalar ajab emas. Obama ham Karzay bizga xiyonat qilmoqda. Qo'l qo'yish kerak bo'lgan hujjatlardan bosh tortmoqda. U bergan va'dalariga xiyonat qilmoqda demoqda. Qiziq, kim xoin ekan? Har ikkala davlat prezidentlarini so'zini diqqat bilan tinglaganlar yashavoray deb qarsaklar bilan o'z yurtboshlarini ko'nglini ko'ksini ko'tardilar. Obama ku Afg'onistonga milliardlagan dollarlarini eksport qilganini tan oldi. Karzay ham tan oldi, ammo Obamaning importini emas. Quyida go'yoki endi haqiqatni bilib olgan jinoyatchi Karzayning so'zlaridan ba'zilarini ham keltirib, ham tahlil qilib o'tamiz. Obama va uning askarlari shu paytgacha afg'on xalqini nohaq o'ldirib kelgan ekan. Obama shu paytgacha laqma, xom iti Karzayni aldab kelgan afg'on xalqiga xiyonatlar qilibdi ekan qiziq nima deb aldagan ekan bu yerda obama nima deb yolg'on gapirgan bo'lishi mumkin bilmay xalqingni havodan va boshqa hujumlardan o'ldirib qo'yibmiz xavotir olma tiriltirib beramiz deb aldaganmikin yoki o'lgan xalqlarning xunini qolganini karzaga bermay ana olasan mana olasan deb aldab bermayotganmikan yoki bo'lmasa Obama 100 minglab o'lgan xalqlarni bular terroristlar deb Karzayni ishontirganmikan? Xomid Karzayga bizning hadafimiz Usoma bin Laden deb kirib, haligacha chiqib ketmagan amerikaliklar va'dalarda turmaganlar uchun ularni xiyonatchilar deb atayotgandir. Shuningdek, Afg'onistonda bo'lib o'tgan 12 yillik jang afg'onlar foydasiga emas, balki g'arb foydasiga hal bo'lgan emish. Ular Al-Qoidani bahona qilib Afg'onistonni vayron qilishibdi. Jondan aziz xalqini va askarlarini nohaq qatl qilishibdi. Umuman olganda vatan oldida berilgan qurbonliklari zoyi ketibdi. Bu bilan Karzay o'zi nomlamish Milliy urdu va boshqa vatan himoyachilarining qoni zoyi ketdi demoqdami? 300 dollar evaziga islomdan murtadlikka o'tgan jannatni jahannamga alishtirgan askarlar uchun karzay nima deb javob beradi xalq oldida karzay aldanibdi karzay xiyonatga uchrabdi karzay navbatdagi prezident saylovi oldidan endi haqiqatni tushunib yetibdi mujohidlar qarshisida kurashgan afg'on askarlarining qoni zoyi ketibdi shu yerda bir hangoma yodimga tushib qoldi eslataman ammo kulmaysiz yerda saf bo'lib turgan yangi parashutchilarga qo'mondan kelib parashutni qanday ishlatishni aytib o'tadi. Birinchi navbatda tayyoradan tashqariga qo'rqmasdan sakraysiz. Keyin o'ngacha sanab parashutni ipini tortasiz. Shunda parashut ochilib, ohista yerga tushasiz, dedi. Safda turgan parashutchi savol beradi. Qo'mondan soyib, parashut ochilmay qolsa nima qilamiz? Qo'mondan esa shunday dedi. Oldimga olib kelsangiz, boshqasiga alishtirib beraman. jahonda nima gap qisqa satrlarda pokiston janubiy vaziristonning lada mintaqasida harakatimiz mujohidlari dushman pokiston murtatlariga qarshi mina ko'mgan edilar Favjilar kelganda mina portlagan. O'lganlari va yaradorlari soni ma'lum emas. Afg'onistonning Parvon viloyatida afg'on askarlari ustozlari qo'lliklar bilan urushib ketdilar. Natijada qurolli to'qnashuv sodir bo'ldi. Har ikki tarafdan o'lganlar bor. Boshqa askarlar ham tushkunlikka tushib qolmasliklari uchun o'lganlar soni aytilmagan. Hilmand viloyatida Amerika Qo'shma Shtatlariga qarashli 2 tank mujohidlar ko'mgan minaga tushib portlagan. har doimgidek Amerika Qo'shma Shtatlari bosqinchi kuchlari talofat ko'rmagan ekanlar. Afg'onistonning Parvon viloyatida Amerikaga tegishli bir tank minaga tushib portladi. Kuchli portlashda tank bo'laklarga bo'lingan. Bu galgi portlashda ham Amerika askarlari o'lmay qolibdi. Kecha payshanba kuni Afg'onistonning Lugar viloyatida Amerika Qo'shma Shtatlarining uchuvchisiz boshqariladigan qiruvchi tayyorasi afg'on murtad armiyasiga qarshi navbatdagi havo hujumini uyushtirdi. Hujum oqibatida 8 ta askar o'lib, 6 tasi yarador bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari askarlari ketish oldidan kelisha olmay qolish holatlari kundan kunga ko'payib bormoqda. Alloh taolo shu kabi amaliyotlarni ziyoda qilib bersin. Afg'onistonning Qandahor shahridagi qamoqxonaga afg'on talablari go'yoki hukumat tomonidan ko'rsatilgan qalbaki xatni qamoqxona mas'ullariga tashlagan edilar. Asl xatda 16 kishi ozodlikka chiqarilishi kerakligi aytilgan edi. Qalbaki xatda esa yana 12 ta mahbus ozod etilishi shart qilingan. Qamoqxona kattalari qalbaki xatda nomlari keltirilgan mahbuslarni darhol ozodlikka chiqarib yubordilar. Birozdan so'ng politsiyachilar katta xatoga yo'l qo'yganlarini bilib qoldilar. Lekin kech bo'lgan edi. Ozodlikka chiqarib yuborilgan mahbuslar kuchli jang qiluvchi mujohidlar ekanini keyinroq ma'lum bo'lgan, alhamdulillah. Pokiston poytaxti Islom Barbotdagi Kacharu mintaqasida joylashgan sud, ya'ni mahkama binosiga 3 fidoi hujum qilgan. Avvaliga birinchi fidoyi mashinasini sud binosi oldida portlatib, darvozani ikkita fidoyi uchun ochib berdi. Mahkama binosiga granatalar uloqtirilgan, so'ng avtomatdan o'qlar otilib, birin-ketin mahkama xonasi o'qqa tutilgan. Natijada sud raislari, advokat, tergovchi va politsiyachilardan jami 13 tasi o'lib, 35 tasi yarador bo'lgan. Pokiston murtatlari yuqoridagi amaliyot qasdini Shimoliy Vaziristonga havo hujumi uyushtirish orqali olishlarini aytib o'tgan edilar. Hafta davomida Shimoliy Vaziristonda ob-havo yomon bo'lgani sabab havo hujumi qoldirilgan emish. Bundan bir necha kun avval Pokistondagi mujohidlar Eron bilan chegara qismidagi Eron harbiylaridan 6 tasini o'g'irlab ketgan edilar. Mujohidlar Suriyadagi alaviylar qo'lida qolayotgan sunniy musulmonlarni qo'yib yuborishi evaziga eronliklarni ozod qilishlarini aytib o'tdilar. Pokistonning Haybar Paxtunxo viloyati Hangu mintaqasida Pokiston murtadlarining harbiy karvoni minaga tushib portladi. Portlashda askarlardan 6 tasi o'lgan, 12 tasi yarador bo'lgan. Yana shu Haybarda Pokiston askarlari ketayotgan 90 mashinasi minaga tushib portladi. Portlashda murtadlardan ikkitasi o'lib, yettitasi yarador bo'lgan. Haybar viloyatining Jamrud degan yerda musulmonlarni emlash orqali nasl quritish vakillariga qarshi mina ko'milgan edi. Birin-ketin minaga tushgan vakillardan 13 tasi o'lgani va 9 tasi yarador bo'lganini Pokiston hukumatı rasmiylari xabar berib o'tdi. Yana shu Jamrudda NATOning harbiy yuklari ketayotgan karvonga mujohidlar hujum qildilar. Oqibatda konteyner tashuvchi mashinalarning haydovchilaridan 4 tasi otib o'ldirildi. Pokiston avtonom shahar bo'lmish Balujistonlik balujlar poytaxt Islom Barbodda namoyishga chiqdilar. Namoyishchilar amaldagi bosh vazir Navoz Sharifning uyi yaqinigacha borib, mingdan ziyod balujlar qayerga yo'qolib qolganini so'ramoqdilar. Pokistonning Svat vodiysida musulmon ayollar hukumatga qarshi namoyishga chiqqanlar. Bunga sabab bundan bir necha kun avval Pokiston murtad askarlari Sivatda harbiy taftish amaliyotini o'tkazib, uylardan erkaklar va yosh bolalarni olib chiqib ketganlari bo'lgan. Hozirda olib ketilganlarning na o'ligi va na tirigi aytilmay kelyapti. Dunyoda eng shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Ukrainadagi Qrim avtonom davlatiga Rossiya bosqinchi kuchlari o'zlarining yerda havoda va dengizda ishlatiladigan harbiy texnikalarni olib kirdi. Ukrainada kechayotgan kelishmovchiliklar hali davom etmoqda. Xitoy Sharqiy Turkistondagi temir yo'l vokzaliga niqob kiygan kishilar pichoq va boshqa tig'li asboblar bilan bosqinchi Xitoy mushriklariga qarshi hujum qildilar. Muvaffaqiyatli amaliyotda 30 atrofidagi Xitoy kofirlari o'ldirildi. 130 dan ortig'iga turli darajada tan jarohati yetkazilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum Uyg'ur musulmonlari tomonidan amalga oshirilgan va 4 kishi ushbu hujum paytida shahodatga yetishgan. Bugungi juma dasturlarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturimizda yana iymonlashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارة